decade later, and our passion for music still grows. Records keep on spinning, and we keep broadcasting. 10 years connoisseur. Air. We keep broadcasting, you stay tuned. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Κώστας και ακούτε την εκπομπή Απολαύστα ανεύθυνα» σήμερα, όπως και κάθε Δευτέρα, 7 με 9, στον Κόνιο Νέρ. Κλασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τις απόψινές μουσικές επιλογές, θα αναφέρουμε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας. Είναι κυρίως μέσω του site του σταθμού www.konypavlonair.com Εκεί μπορείτε να μας στείλετε email, αλλά πολύ προτιμότερα να μπείτε στο chat και να τα λέμε ζωντανά καθώς τρέχει εκπομπή. Οι σελίδες του σταθμού στα social, ε, στο facebook Κόνη Παύλα On στο instagram Κόνη On Air, κατ' Pavla Web, κατ' Παύλα Radio και στο X, ο λογαριασμός του σταθμού, Aton Φυσικά υπάρχει και η εφαρμογή Κόνη Παύλα On Την κατεβάζετε και από το iTunes και από το Play Store. Και όπως λέω πάντα για σας που αγαπάτε ειδικά αυτή την εκπομπή υπάρχει το σχετικό γκρουπάκι στο Facebook, γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες ραδιοφωνική εκπομπή απολαύστε ανεύθυνα και εκεί μέσα στο group υπάρχουν ε, όλες οι περασμένες εκπομπές ή τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία τους και tracklist σε κάθε περιγραφή ώστε να ξέρετε τι περιμένετε να ακούσετε. Όπως έχω πει αρκετές φορές τελευταία, κάπως έχει αλλάξει η ταξινόμηση των posts ε, στα group του Facebook και δεν είναι πλέον ε, ημερολογιακά, αλλά μπαίνουν βάσει ε, επισκεψιμότητας ή διάδρασης τέλος πάντων, που σημαίνει ότι αυτό το ανακατεύει λιγάκι τα πραγματάκια και αν ε, είστε έτσι τακτικοί ακροατές, ακροάτριες, θέλει λίγο ψάξιμο ώστε να σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε χάσει έτσι κάποια εκπομπή ή να έχει ανέβει κάποια που να διέφυγε της ε, προσοχής σας. Ταλαιπωρήθηκα αυτό το σουκού να <laughs> βρω θέμα για την εκπομπή και εκεί που ήμουνα, οκ, okay, δεν θα βρω κάποιο θέμα, θα βάλω διάφορα πράγματα. Ε, μου ήρθε η έκλαμψη, καθώς ε, βρέθηκε μπροστά μου ένα τραγούδι που είχε στον τίτλο του τη λέξη «όπλο». Και σκέφτηκα πόσα πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για τα όπλα. Τα όπλα τα κυριολεκτικά, μπουμ μπουμ, πιστολιές και τα όπλα ως... Ε, ε, σύμβολο επιθετικότητας, άμυνας, ε, ε, κακών προθέσεων ή πείτε το όπως αλλιώς θέλετε. Θα πάμε πίσω στη μουσική ιστορία σε έναν ε, τροβαδούρο ο οποίος με το τρόπο που τραγουδάει μας πηγαίνει ακόμα πιο πίσω στην Άγρια Δύση όπου εκεί αν ήθελες να διαπραγματευτείς με κάποιον ή με κάποιους θα πρέπει να κατέβεις στην πόλη άοπλος. Johnny Cash, Don't Take Your Guns to Town. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He laughed and kissed his mom and said, You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down. But she cried again as he rolled away. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down, but his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down, and he heard again his mother's words Don't take your guns to town, son, leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. age Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Johnny Cash, ε, μας αρέσει πολύ. Don't take your guns to town, συμβουλή που του δίνανε, ε, δίνανε όλοι του Billy και αυτός πήγε στην πόλη και την πάτησε γιατί του την είχαν στήσει και καθώς ε, έπεφτε νεκρός άκουγε πάλι την αντίχηση «Don't take your guns to town». Ε, υπάρχουν ε, κάποιοι πυροβολισμοί ή κάποιοι κανονιοβολισμοί, για να είμαι ακριβέστερος, οι οποίοι έχουν συμβολική σημασία. Έτσι λοιπόν, στην ναυτική παράδοση εκείνων των καραβιών που φέρνανε ακόμα κανόνια, ξέρετε αυτά τα παλαιομοδίτικα με τον παρούτι και τις μπάλες, αν κάποιο πλοίο έβλεπε κάποιο άλλο και ήθελε να δώσει το σινιάλο ότι δεν είναι εχθρικό, δεν έχει εχθρικές διαθέσεις, αρκούσε να ε, δώσει 21 κανονιές. Ε, εκτός από την ε, ειρηνική διάθεση ας πούμε, είναι και ένας τρόπος ας πούμε να τιμήσει ε, το χ πλοίο κάποιο πρόσωπο, κάποια επίσκεψη επισήμου ή κάτι αντίστοιχο. Ε, θεωρείται ότι ο αριθμός ήταν έτσι τόσο μεγάλος γιατί τα κανόνια αυτά αργούσαν να ξαναγεμίσουν οπότε αν ε, δώσεις ε, εντολή για 21 κανονιές σημαίνει ότι δεν θα είσαι σύντομα ας πούμε, έτοιμος να αμυνθείς από κάποια επίθεση. Είναι σαν να δείχνεις ότι είσαι ας πούμε, ευάλωτος. Σε αυτό τον συμβολισμό ακριβώς πατάει και το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Green Day 21 guns. που πήγε φέτος το καλοκαίρι στη συναυλία των Green Day μου είπε ότι ήταν εξαιρετική. Δεν το περίμενε τόσο πολύ. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα κι εγώ <laughs> να ήμουν εκεί, αλλά ήταν ένα από αυτά τα εισιτήρια έτσι λίγο απλησίαστα. Και η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερες συναυλίες ε, σκαρφαλώνουν έτσι τέτοια δυσθεώρητα ύψη. Αν θυμάστε πριν δύο εβδομάδες σας έλεγα την ευρωπαϊκή περιοδία των ε, System of μαζί με τους Queens of the Stone Age και έτσι σε μια παρόρμηση σκέφτηκα ότι ωραία θα ήταν ε, να πήγαινα και εκείνη την ημέρα που έγινε, ας πούμε, που άνοιξε το, το σύστημα εκεί πέρα για να κλείσει στήρια μπήκα από περιέργεια και καθώς χάζευα σε χώρες στην αρχή που δεν έχουν ευρώ και ε, εκεί πριν πατήσω το κουμπάκι της πληρωμής λέω κάτσε να κάνω τη μετατροπή από το τοπικό νόμισμα και ούτε λίγο ούτε πολύ πλησίαζαν τα 300 ευρώ το κάθε εισιτήριο και λέω άστο, δεν πειράζει. Ε, για τις ε, υπερβολές της δεκαετίας του 80 ε, και χρηματικές αλλά κυρίως εξοπλιστικές μιλούσαν οι ίνεξε στον δίσκο τους ε, Kick. Το κομμάτι που άνοιγε ε, το δίσκο μιλούσε για εκείνη την ε, ψύχωση εκείνων των ημερών. Θα θυμάστε ε, μερική από τη μία, Σοβιετική Ένωση από την άλλη και ένας εξοπλιστικός αγώνας και ένα, πάτο, ένα βαρέλι που δεν είχε πάτο. Περισσότερα πυρηνικά, πιο δυνατές βόμβες, πιο ισχυρές, ε, βαλιστική πυράβλη, ιδέες για να μπουν ε, ε, λέιζερ όπλα στο διάστημα, περίφημος ε, πόλεμος των άστρων, αλλά όχι του George Lucas και όλα αυτά τα ε, σκηνικά με έμφαση κυρίως στο ότι θα υπήρχε ας πούμε ο πόλεμος των άστρων και αόρατες ακτίνες λέιζερ θα διαφεντεύαν τον πλανήτη, ήθελαν να καυτηριάσουν οι νεξές. Από αυτούς ακούμε «Guns in the Sky». your hair. in ε, και αυτή πολύ αγαπημένο group και δεν ξέρω, εγώ προσωπικά τους έχω μέσα στη καρδιά και στο μυαλό, συνειφασμένους ας πούμε τα 80s και early 90s και κάπως έτσι και με την ε, δικιά μου παιδική παύλα φιλική ηλικία. Φοβερό κομμάτι και κάτι μου θύμιζε όταν το διάλεγα και τώρα μου ήρθε φλασιά ότι το είχαμε βάλει και στην εκπομπή που ήταν αφιέρωμα για την ε, πυρηνική απειλή. Ε, τι ενδιαφέρον που έχει που όταν ε, διάλεγα το θέμα της ε, πυρηνικής απειλής ήταν τότε που γινόταν αυτό το πανηγύρι με τους πυράβλους ένθεν και κήθεν του Ιράν και του Ισραήλ πόσο γρήγορα τελείωσε αυτό, πόσο ξεχάστηκε και πόσο πάμε για άλλα. Ε, θα δείξει τι θα γίνει στο τέλος. Το 1971 και 1972 ε, η γειτονιά του Μπρίξτον ήταν μια γειτονιά που κατοικιόταν κυρίως από τζαμαϊκανούς ε, μετανάστες. Εκεί υπήρχε έντονη ε, αστυνομική παρουσία και αστυνομική βία και καταπίεση και έλεγχος γενικότερα. <coughs> Με συγχωρείτε. Ένα φιλμάκι που βγήκε για αυτή την κατάσταση, The Harder They Come, ε, έμπνευσε τους ε, για να γράψουν από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια τους The Guns of Brixton είναι από τα λίγα κομμάτια στα οποία, το οποίο γράφτηκε από τον ε, Paul Simonon τον μπασίστα δηλαδή του group και τραγουδιάται και από τον ίδιο επίσης ε, πολύ λίγα κομμάτια έχουν αυτή τη διαφορά και στην ουσία περιγράφει ε, μια κατάσταση σαν ένα καζάνι που είναι έτοιμο να εκραγεί. Ε, πίεση, καταπίεση, στρίμωγμα και κάποια στιγμή κάποιος θα βαριέται να ε, γυρίσει το άλλο μάγουλο που λένε και στη βίβλο και θα επιτεθεί. Εξού και το κουπλέ του τραγουδιού when they kick out your front door, how you're gonna come with your hands on the air or the, fig or the trigger in your hand. Ε, αν και το κομμάτι γράφτηκε το 1972 ήταν κατά κάποιο τρόπο σαν να προφήτευε τις ε, μεγάλες ε, ταραχές που έγιναν στη γειτονιά του Μπρίξτον το 1981. Νομίζω από τα ε, punk group εκείνης της εποχής είναι η πιο αναγνωρίσιμη μπασογραμμή.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 到。 Figured we'd painted too much of this town. And I tried not to look as I walked to my wagon. And I knew then I had lost what should have been found. I knew then I had lost what should have been found. you like the Gone Gundam Roboform. Like a child when his toys have been stepped on. That's how it all seemed to me. I burst the bubble that both of us lived in. I'm damned if I'll ever get rid of this guilt that I feel. And if looks could kill, then I'd be a dead man. Your friends and mine don't call no more. Hell, I thought it was best, but now I feel branded. Breaking up sometimes. like breaking the law. And I feel like a bullet no more. You made me feel like a bullet, honey, in the gun, in the gun I rub rubber. for. πρώτη μισή ώρα είναι ήδη παρελθόν της απόψινής εκπομπής «Απολαύστα Ανέθινα» αφιέρωμα στα όπλα. Όπλα πάσης φύσεως ε, πραγματικά, πυρηνικά, μεταφορικά. Μεταφορικά εδώ στην περίπτωσή μας ο Έλτον Τζον αισθάνεται σαν σφαίρα στο όπλο του Ρόμπερτ Φόρτ. Και αν δεν ξέρετε κι εσείς ε, Αμερικάνικη ιστορία, όπως και εγώ δηλαδή, το γκουγκλάρετε και βλέπετε ότι ο Ρόμπερτ Φόρτ ήταν ο αντίζηλος του Τζέσε Τζέιμς και ο οποίος τον πρόδωσε και τον σκότωσε συνέχεια. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αλληγορία για ένα έντονο συνέστημα μετανιώματος και ενοχών θα λέγαμε. Εδώ κάποια σχέση προφανώς περιγράφει ο Σερ Έλτον Τζον και διαισθάνεται ότι οι πράξεις του ή αυτό που έκανε ε, είναι τόσο καταστροφικά όπως ακριβώς και μια σφαίρα στο περίστροφο του Ρόμπερτ ε, Φόρτ. Καλησπέρα μικροφωνικά στο φίλο Γιώργο και στον φίλο Σάκη που μας γράφει βέβαια ε, πάνω στο σχόλιο που είπα πριν για τις ακριβές συναυλίες ότι υπήρχαν και πολλές ε, ακυρώσεις συναυλιών ε, φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους αυτούς θα είναι και η χαμηλή προπόληση, σε μερικές από αυτές τουλάχιστον. Ε, ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα αναβλήθηκε η συναυλία του Μουλάτου Αστάτκε που θα έπαιζε στο Θέατρο Βράχων αλλά αυτό ήταν ε, για λόγους υγείας του ίδιου και μάλλον θα μας έρθει τελικά προς Νοέμβριο μεριά. Τουλάχιστον αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας. Ο Κατ Στίβενς δανείζει τη φωνή του και τους στίχους του σε έναν άνδρα ο οποίος είναι, νιώθει ταπεινωμένος, νιώθει σε μια αδιέξοδη δουλειά και καθημερινότητα, νιώθει ότι δεν τον σέβονται και ότι οι προσπάθειές του δεν έχουν ε, αντίκρισμα και ότι κανείς δεν τον υπολογίζει και όπως ε, συνηθίζεται πολύ στις Αμερικές σκέφτεται να πάρει ένα όπλο και να τους ε, καθαρίσει τους πάντες. I'm gonna get me a gun. I've been demoralized too many times, but now I realize, uh-uh, no more. me a gun. I'm gonna get me a gun. And all those people who put me down, you better get ready to run. Cause I'm gonna get me a gun. It's like the sun to see the best of me when I have got my gun. I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. And those people who put me down, you better get ready to run. Cause I'm gonna get me a gun. me a gun. I'm gonna get me a gun. And those people who put me down, you better get ready to run. Cause I'm gonna get me a gun. ο κομικός τόνος βέβαια του κομματιού και έτσι το up ε, tempo beat ας πούμε που έχει μας ε, κάνει σχεδόν σίγουρους ότι απλά στη θεωρία σκέφτεται ο ήρωας εδώ του Κατ Stevens να πάρει όπλο στην πραγματικότητα απλά έτσι εκφράζει πόσο έχει βαρεθεί υπάρχει εκείνη η φοβερή ταινία με τον Μάικλ ε, Michael που έτσι ένας ε, απλός καθημερινός άνθρωπος απλά το χάνει και παίρνει, ζώνεται τα όπλα του και γίνεται ένας κακός χαμός. Όλο ξεχνάω τον τίτλο της, μόλις ε, παίξει το επόμενο κομμάτι θα το ψάξω και θα σας το πω ή εκτός αν με προλάβει ο Όμηρος που σε αυτά είναι γάτος και τους θυμάται όλους τους τίτλους. Ε, καθώς πάντως ο ήρωας του Κατ Στίβενς σχεδίαζε ας πούμε εκδίκηση ή να επιβληθεί με τα όπλα, ε, θυμήθηκα μια απίθανη ιστορία που είχα διαβάσει πρόσφατα για έναν ε, ταχυδρομικό υπάλληλο, ο οποίος ε, ε, ένα μεγάλο εργοστάσιο θα πέναγε πολύ κοντά από την ιδιοκτησία του και θα αναγκαζόταν να δώσει ένα κομμάτι της γης του να παλωτριωθεί ε, στην αρχή δεν ήθελε, τέλος πάντων μετά συμφώνησε, αλλά τελικά ενώ ήταν ε, να πάρει κάποια χρήματα ας πούμε, το εργοστάσιο τον παρέκαψε τελείως, έχτισε κάπου ένα άλλο δρόμο και κάπως περικύκλωσε ας πούμε την ιδιοκτησία του και αυτός ε, θύμωσε πολύ και τα επόμενα χρόνια έστελνε γράμματα στο Δήμο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε όποιον φορέα μπορούσε να κάνει κάτι και αισθάνονταν τον έπνιγε το δίκιο και στο τέλος αφού είδε και απόειδε κλείστηκε στο, σε μια αποθήκη μεγάλη που είχε φτιάξει και έφτιαξε ένα απίθανο μηχάνημα, φανταστείτε τώρα μια μπουλντόζα που γύρω γύρω είχε ε, θωράκιση από τάγκ ε, τσιμέντο, χάλιβα, τέτοια πράγματα και όταν ήταν έτοιμο αυτή η φωνική μηχανή βγήκε έξω στην ε, πόλη και τα έκανε όλα γη μαδιά. Μάλιστα αυτή η διοκατασκευή ε, ε, απέκτησε και όνομα στην ε, pop κουλτούρα Killdozer ε, από τις λέξεις kill και bulldozer ε, στο τέλος ε, οι αστυνομικοί τον στριμώξανε και αυτός ε, αυτοκτόνησε πούμε μέσα σε αυτό το κατασκεύασμα αλλά σε τριχιάζει λίγο να δεις τι μπορεί να ε, σκαρφιστεί το ανθρώπινο μυαλό και πόσο αγύριστο κεφάλι και έτσι χερέκακος και ζηλόφθονος μπορεί να είναι κάποιος και να φτάσει σε τέτοια άκρα. Οι Vampire Weekend θα ακολουθήσουν και μας ε, προτείνουν να αφήσουμε το όπλο. Αλλά έχουν κάποιον ειδικό λόγο. Θέλουν να αφήσουν το όπλο και ε, να πιάσουμε το σπαθί, το ξύφος. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και δεν την ήξερα μέχρι μόλις χτες που ετοίμαζα αυτό το αφιέρωμα. Vampire Weekend, Giving Up the Gun. ένα καιρό τους άκουγα συνέχεια ξανά και ξανά και ξανά Vampire Weekend με τον πολύ ιδιαίτερο κιθαριστικό ήχο και θα ορκιζόμουν ότι αυτό το κομμάτι είναι ας πούμε για τις σχέσεις ή για τις φιλίες ή κάτι τέτοιο. Το πάντα το θα πολύ συναισθηματικό. Giving Up the Gun λοιπόν βασισμένο σε ένα βιβλίο του 1979 με τον ίδιο τίτλο και μιλάει για τη στάση της Ιαπωνίας που ε, κλείστηκε σαν χώρα στον εαυτό της αρνιώντας, ε, αρνούμενη το εμπόριο με τις υπόλοιπες χώρες και κάπως έτσι επιστρέφοντας στην παράδοση στην ε, προβιομηχανική εποχή και κυριολεκτικά αφήνοντας τα όπλα, τα πυροβόλα όπλα και επιλέγοντας ξανά τα σπαθιά κατάνα. Το κομμάτι λοιπόν μας βάζει γενικότερα σε σκέψεις κατά πόσο μπορούμε και εμείς πλέον, πολύ δύσκολα θα απαντήσω εγώ, να πούμε όχι στις ευκολίες της τεχνολογίας για μια ας πούμε πιο απλή, πιο ξέγνια στη ζωή, πιο αγνή. Ε, πείτε το όπως θέλετε. Πολύ κουβέντα έχει γίνει αυτό ε, τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την εξάπλωση της τεχνητής νομοσύνης των social media, και πολλοί κόσμοι πιάνει τον εαυτό του ε, αν είναι μεγαλύτερος να νοσταλγεί την εποχή χωρίς όλα αυτά αλλά και νεότερος αν είναι υπάρχει ήδη μια έννοια ε, ψηφιακό ή ιντερνετικό burnout οπότε ε, δεν ξέρω ίσως η λύση είναι αν δεν το αφήσουμε μια και έξω να κάνουμε μικρά διαλύματα που να αφήνουμε κι εμείς το όπλο και να παίζουμε με το ξύφος. Στο κομμάτι που θα ακολουθήσει, το οποίο είναι πάλι και αυτό έτσι στην ε, country αμερικάνα φάση, όπως ξεκινήσαμε δηλαδή με τον ε, Johnny Cash, η Leonard Skinner, ένα γκρουπ που έχει κάνει επιτυχίες, κάποια στιγμή πέρασαν ένα διάστημα που δεν ε, γράφαν τόσο σπουδαία κομμάτια ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο εμπορικά και υπήρχε η αίσθηση ότι όταν ένα κομμάτι το γράφουν και γίνεται hit, η πορεία του, ας πούμε, η ξέφρενη ανωδική πορεία στα charts είναι ακριβώς σαν την τροχιά μιας ε, σφαίρας που εκτοξεύεται προς τον ουρανό. Και αφού πέρασε αυτό το διάστημα και ε, ή δεν είχαν έμπνευση ή δεν ήταν οι συγκυρίες καλές, ε, κάπως απειδήσανε κι αυτοί και ε, αυτός λιγάκι ζητάνε από τον εαυτό τους ξανά τις ε, σφαίρες. Όπου σφαίρες η επιτυχία και τα hits στους ε, πίνακες των πωλήσεων. Leonard Σκίναρτ, Give Me Back My Bullets. Skinner λοιπόν, Give me back my bullets, όχι give me, give me. Αυτό το, οι αμερικάνικες παραφράσεις, give me, gonna. Νομίζω το είχα γράψει σε έκθεση στα αγγλικά, στο φροντιστήριο, I'm gonna travel ας πούμε. Και υπήρχε ένα τεράστιο κόκκινο χ, ότι στα βρετανικά αγγλικά δεν το λέμε, δεν το γράφουμε. Ε, μου λέτε πολλές φορές στο chat ότι μαθαίνετε φοβερές πληροφορίες και το ίδιο συμβαίνει και με μένα όταν ετοιμάζω την εκπομπή. Ε, οι Magazine γράψανε το κομμάτι που θα ακολουθήσει το 1978, Shot by Both Sides και υπάρχει και ένα ε, computer game που λέγεται Cyberpunk 2077 και υπάρχει και μια αποστολή ας πούμε που έχει τον ίδιο τίτλο. Ε, είναι αυτά, ωραία αυτά τρίβια. Ε, ο frontman του group, τον Magazine δηλαδή, είναι αυτή της post-bank ε, μπάντας από το Αγγλία, εμπνεύστηκε αυτό τον τίτλο όταν είχε μια συζήτηση με τη φίλη του και της έλεγε ας πούμε ότι δεν ήθελε να πάρει πολιτική θέση και του είπε αυτή ότι πρέπει να πάρεις θέση αλλιώτικα θα σε πυροβολήσουν και από τις δύο μπάντε, το οποίο βγάζει ένα νόημα. Η μη διατύπωση ας πούμε θέσης είναι και αυτή μία θέση όπως και να το κάνουμε. Magazine shot by both sides. ακριβώς στα μισά της απόψινής οπλισμένης εκπομπής. Μία ώρα πίσω μας, μία ώρα μας απομένει. Και αυτό ο κύριος με την αλόκοτη φωνή γεμάτη γρέζη ήταν φυσικά ο Tom Waits. 16 cells from an A3086. Ε, μπαίνουμε πλέον και στα βαλιστικά δεδομένα. Τι είναι λοιπόν αυτό που μας περιγράφει, 16 ε, κάλικες από ένα όπλο το οποίο ναι μεν ε, χρησιμοποιήθηκε στην αρχή από τον Αμερικάνικο στρατό αλλά ήταν και ένα πολύ συνηθισμένο τουφέκι για τους ε, αγρότες Westminster 30 ε, ίντσες το διαμέτρημα και το 6, από το 1906, από την ημερομηνία δηλαδή που υιοθετήθηκε. Ο Tom Waits δεν ε, περιγράφει κάποιο φουνικό ή ε, κάποια μάχη, κάποιο πόλεμο, αλλά έναν ε, ταπεινό αγρότη, ο οποίος ε, βλαστημάει την τύχη του σε καιρό πολύ μεγάλης ξηρασίας και ε, μην έχοντας που να ξεσπάσει τα νεύρα του, πυροβολεί με την καραμπίνα του το σκιάχτρο, το οποίο δεν έχει και λόγο ύπαρξης, καθώς ε, με την ξηρασία δεν υπάρχουν και σπαρτά να ε, προστατέψει. Πολύ ωραίες αυτές οι ιστορίες και καθώς μιλάμε έτσι πολύ για όπλα, βλέπουμε και διάφορες ε, πτυχές, κυρίως της ε, αμερικάνικης ιστορίας. Τι να κάνουμε αυτή η χώρα που έχει δώσει στον πλανήτη τόσα και τόσα καλά έχει και αυτό το σκάλωμα με την ε, οπλοκατοχή η δεύτερη τροπολογία του συντάγματος και θεωρείται έτσι κάτι τόσο βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα τους που ακόμα και μετά από τόσα φωνικά και εκτελέσεις έτσι από ψυχοπαθείς ε, συνεχίζει και υπάρχει κόσμος που μιλάει υπέρ αυτού. Ο Bruce Springsteen, ο Boss, όπως λένε πολλοί, δεν χαρίζεται καθόλου στην Αμερική. Ε, το 1999 τέσσερις ε, αστυνομικοί εκτελέσαν έναν 21χρονο ε, Αφρικανό μετανάστη, ο οποίος ήταν άοπλος και τον πυροβολήσαν έξω κυριολεκτικά το διαμέρισμά του με 41 πιστολιές. Στο κομμάτι λοιπόν που έγραψε εμπνευσμένο από αυτή την ιστορία, American Skin, εντός παρενθέσεως 41 shots, ε, κατακρίνει όλο το θέμα των ε, φιλετικών διακρίσεων και το τι είναι να έχεις γεννηθεί με προνόμιο και χωρίς. Bruce Springsteen, American Skin, 41 Shots. my friend. έχω δει πολλούς ε, φίλους, ιντερνετικούς και μη, να τον εκθιάζουν ε, τον ε, και να μιλάνε έτσι ε, πολύ θερμά λόγια για αυτόν. Δεν μπορώ να πω ότι τον ε, γνωρίζω την πορεία του τόσο καλά, αλλά μπορώ έτσι να πιάσω λίγο το vibe του σεβασμού. Θα περάσουμε σε κάτι πολύ πιο ε, σύγχρονο και μοδάτο. Ε, κάμια φορά απλά θέλεις ε, να ξεφύγεις και να βυθιστείς σε μια ε, νύχτα από αυτές ας πούμε μόνο το Vegas μπορεί να σου προσφέρει και μπορεί να χρειάζεσαι και ένα ιδανικό soundtrack και να το κάνεις αυτό για να ξεχυθείς, να πυροβοληθείς μέσα στη νύχτα The Killers So at the Night. είναι αυτά τα κομμάτια που γράφτηκαν εκεί στα μέσα ε, της δεκαετίας 2010, πώς θα τα πούμε, τένις, δεν μου ακούει τώρα, που ενώ ήταν εκείνης περίοδου μπορεί να τα περάσει ότι είναι και 80's. Πολλές καλησπέρες μικροφωνικές στο chat, στην Άννη, στον ε, Στέλιο, στον Δημήτρη, στον Όμηρο. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια. Ε, τους Killers τους είχαμε δει και όταν ανοίγανε τους R.E.M. σε εκείνη την ε, φοβερή συναυλία στο Καλιμάρμαρο ε, η οποία ήταν προσφορά του ελληνικού τότε MTV στους ε, fans και ήταν και με δωρεάν είσοδο. Τι δωράκλα ήταν αυτή, έχω να πω. Από τις πιο απροσδόκητες και απρόσμενες συναυλίες που έχω δει στη ζωή μου. Σκέφτομαι όλα αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, κοντά τρία χρόνια κοντεύουν ε, σε λίγο και πώς ε, αυτή η κατάσταση φαντάζει από όλες τις μεριές ε, αδιέξοδη και μου θυμίζει έτσι ε, σε αναλογία, ας πούμε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, την κατάσταση και στην Κύπρο με τις δύο πλευρές τέλο πάντων τραβάει κάθε μία για το δικό της ζήτημα και στην ε, Ιρλανδία φυσικά, Δημοκρατία της Ιρλανδίας και Βόρεια Ιρλανδία, όπου εκεί οι ένοπλες ταραχές κρατήσανε πάνω από 30 χρόνια. Κι όμως κάπως ε, νομίζω ε, φιλοτιμηθήκαν και οι δύο πλευρές και ε, μπήκε και μπόλικο νερό στο κρασί φαντάζομαι και των διονών και υπήρχε ειρήνευση και τα πράγματα τώρα εδώ και πολλά χρόνια είναι αρκετά ε, ήσυχα και ήρεμα. Και παρόλο που έγινε και το Brexit δεν έχει υπάρξει έτσι κάποια αναταραχή. Δεν ήταν όμως πάντοτε έτσι. Από τα 1900 μέχρι και περίπου το 1998 που υπογράφτηκε η πνευτική Συμφωνία οι δύο πλευρές αντιμαχόντουσαν ε, σφόδρα την άλλη. Ή από τη μία πλευρά είχαμε το Αγγλικό κράτος και από την άλλη τους ε, αντάρτες εντό εισαγωγικών ε, Ιρλανδούς οι οποίοι εκφραζόντουσαν ε, στο πρόσωπο της ε, οργάνωσης IRA. Εδώ οι Wolf Tones σε ένα κομμάτι καθαρά ας πούμε επαναστατικό ε, σαν να τραγουδάνε έτσι, τιμή ένεκεν για τα τουφέκια ακριβώς του Ήρα. Wolf Tones, Rifles of the IRA. Take the orange. Leinster on the Lake. In Connacht and in Ulster marched the men of brown and black. They shut down wives and children in their own heroic way. And the blackens hands like lightning ran on the rifles of the IRA. 般的白人 feel，像炊。 αν σας άρεσε αυτό το κομμάτι από τα πολύ πολύ πρώτα αφιερώματά μου κάπου εκεί 2017-2018 ε, το αφιέρωμα στην Ιρλανδική μουσική μπορείτε να το αναζητήσετε φυσικά στο group ε, και το οποίο έχει και τέτοια ε, trad δηλαδή παραδοσιακά και σύγχρονα πράγματα όπως ε, cranberries, και άλλα τέτοια ε, πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι και το μαντολίνο έτσι όπως ε, νιώθεις ότι ακούς έτσι έναν μεσαιωνικό τροβαδούρο ας πούμε που σου εξιστορεί μια ιστορία και μαθαίνεις και λίγο για την κατάσταση εκεί ε, βαριά τα Ιρλανδικά, αλλά άμα τους στίχους περιγράφει μέσα σε άκρες τι έγινε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ε, αν βρεθείτε ποτέ και εκεί προς τα εκείνα τα μέρη, στο Belfast, την πρωτεύουσα δηλαδή της Βόρειας Ιλανδίας υπάρχουν ακόμα σε αρκετές γειτονιές ε, τείχη δύο φορές ε, ψηλότερα από το τείχος του Βερολίνου, τα οποία χωρίζαν ας πούμε τις γειτονιές σε πρωτα, και καθολικές, ώστε να μην ε, φεύγουν ε, ρουκέτες του Ήρα από τη μία προς την άλλη πλευρά και καθώς βέβαια και σε πολλές pub ε, είχαν μεταλλικό κυκλίδωμα για να προστατεύονται από βομβιστικές ε, επιθέσεις. Πολλές φορές ε, αν δεν αλλάξει κάτι ας πούμε ιστορικά θα μείνει στην ιστορία ας πούμε μια οργάνωση σαν ότι οκ ήταν τρομοκρατική οργάνωση αν βέβαια αυτή πετύχει το στόχο της ας πούμε και υπάρχει απελευθέρωση θα δοξάζεται από τη χώρα αυτή ας πούμε και θα υπάρχει και μια εθνική γιορτή. Ε, η Class ε, στα πολυτάραχα 70s σκεφτήκανε ότι ίσως ε, οι περισσότερες τρομοκρατικές ομάδες εκτός από μια υποτιθέμενη ιδεολογία έχουν στην ουσία και δίψα για δόξα. Και η ιδέα του Joe Strummer που έγραψε το κομμάτι που θα ακολουθήσει ήταν ότι είναι λίγο έτσι attention horse ας πούμε και κατά βάση θέλουν το θαυμασμό και την ε, Σε ένα απόλυτα σαρκαστικό κομμάτι τα κατακεραυνώνει όλα αυτά. Με ένα όπλο από τις ε, εποχές της ποταπαγόρευσης, Tommy και άλλα κομμάτια η Class για όπλα, αλλά είπα το παρακάνω, δύο επιλογές. Στις 20 είναι αρκετές. Ε, εξάλλου ο ίδιος ο Τζο Στράμερ ήταν ε, εξαιρετικά φιλιρινιστής και θυμάμαι και στη συναυλία του στο Sporting που είχε διακόψει το live για να σταματήσει να καυγά εκεί δύο οπαδών που ξυλοφορτωνόντουσαν. Το επόμενο κομμάτι και είναι ακραίο στον ήχο και είναι και ακραίο το single που απεικονίζει ε, το του πάνω του single που έχει φωτογραφία εκείνον τον ε, αυτό αυτοπυρπολούμενο μοναχό ε, στο Βιετνάμ των 60 ε, αναζήτηση για αυτό το κομμάτι μπορεί να σας βγάλει πολλά έτσι, warnings και στο YouTube και στο Google ότι α, ας πούμε σαν να είναι παρακίνηση για αυτό τραυματισμό ενώ πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός τέλος πάντων ε, ζόρικη κατάσταση Rage Against the Machine Bullet in the Head Stop. the Stars, powered by love and music. From 2015 all the way to 2025, we have been broadcasting non-stop. 10 years Connie on Air. We keep broadcasting. You stay tuned. alligator. See you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changed in the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Και μετά από όλα αυτά τα όπλα μπήκαμε εσίως και στο τελευταίο <clears throat> μισάωρο της ε, εκπομπής ε, αυτής της εκπομπής που απόψη είχε θέμα σε σχέση με τα όπλα παντός ε, είδους ε, κυριολεκτικά απτά όπλα ή και μεταφορικά ε, αυτός ήταν ο George Ezra και το κομμάτι Shotgun και μιας μίλησαμε και πιο πριν για Ιρλανδία, πάμε να ακούσουμε τους YouTube σε ένα κομμάτι που ε, καυτηριάζει την έκρηθμη κατάσταση την περίοδο του ψυχρού πολέμου και ειδικά σε σχέση με την ανάμειξη της Αμερικής στον ε, εμφύλιο ε, στο Σαλβαδόρ, στο το κομμάτι εμπνεύστηκε ο Μπόνο από το ταξίδι του που έκανε στο Ελσαλβαδόρ όπου είδε την καταστροφική επιρροή των ε, συγκρούσεων οι οποίες περισσότερες έχουν ε, χρηματοδοτηθεί από την ε, Αμερική ώστε να εξυπηρετούνται τα κατατόπους συμφέροντα. Ειδικά την ε, περίοδο προεδρίας του Ρίγκαν αυτό το πράγμα είχε γίνει σχεδόν σε όλη την ε, Λατινική Αμερική. U2 λοιπόν, Bullet in the Blue Sky. στα χέρια της Αμερικής λοιπόν. Το έχει δει το έργο Μπόνο και κάτι ξέρει. <clears throat> ε, και αυτός επίσης ε, γνωστός για τις ε, φιλιρινικές απόψεις του. Και δεν ξέρω, πάντα να τριχιάζω τον ακούω το Sunday, Blunted Sunday live ε, εκεί από τα μακρινά 80's. Ε, διάβαζα ανάρτηση του φίλου Τάσου Βαφιάδη ε, που είχε γράψει το βιβλίο για τις ε, κρυμμένες από τη μουσική ότι σαν ε, ε, προχτές ήταν η επέτειος από το live των U2 στη Θεσσαλονίκη το 1997 ως ε, πολιτιστική πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη αν θυμάστε η πιο παλιοί και ανέφερε πληροφορία που δεν την ήξερα ότι ήταν επεισοδιακό το live καθώς είχαν απεργία η τελωνιακή και ότι έγινε ε, ολόκληρο πολιτικό θέμα ε, με ε, πιέσεις κάτω από το τραπέζι και έτσι τελευταία, ε, λύση της τελευταίας στιγμής ώστε να καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα οι 72 νταλίκες παρακαλώ που κουβαλούσαν ε, τον εξοπλισμό του Ιρλανδικού γκρουπ. Ε, φανταστείτε να μην είχαν περάσει και να μην είχε γίνει αυτή η συνευλία πόσο ε, ρόμπα θα ήμασταν ως ε, διοργανώτρια χώρα. Αν και βέβαια έχουν γίνει διάφορα άλλα τέτοια ε, ευτράπελα και ε, μας έχουν <laughs> στιγματίσει λιγάκι έτσι στη μαύρη λίστα από τις ε, ε, συναυλιακές διοργανώσεις αλλά από την άλλη υπάρχουν και πολλές εταιρείες που κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά και κρατάνε τη χώρα στον συναυλιακό χάρτη. Πάντως νομίζω κάπου διάβαζα πιο παλιά ότι πολλά γκρουπ δεν έρχονται ποτέ γιατί ακριβώς δεν ταιριάζει γεωγραφικά. Ακριβώς επειδή είναι η θέση της χώρας μας τόσο ας πούμε ανατολικά ε, δεν συνδέεται, δεν κουμπώνει εύκολα με κάποια άλλη χώρα. Δηλαδή εκτός από την ε, ε Ιταλία ας πούμε δύσκολα θα σεταριστεί με κάτι ώστε να βγει και σε αυτούς ε, οικονομικά πίσω στο 1968 και στο White Album των ε, Beatles ο John ε, Lennon είχε διαβάσει κάπου σε ένα περιοδικό που ε, υποστήριζε την οπλοκατοχή πιθανότατα αυτής της φοβερής ε, κάστας ανθρώπων αυτού του λόμπι που λέγεται Knife, National Rifle Association NRA οι οποίοι διαφημίζαν ας πούμε ότι τι είναι η ευτυχία τελικά Ευτυχία είναι ένα όπλο που μόλις έχει εκπυρσοκροτήσει. Happiness is a warm gun. Ε, λοιπόν ηρωνικά και σατυρικά γράψαν αυτό το κομμάτι και θέλοντας να κριτικάρουν όχι μόνο ε, την ε, φιλοπόλεμη ας πούμε στάση και την ε, ψύχωση με τα όπλα αλλά και γενικότερα την ε, το έξαλλο ας πούμε κλίμα της εποχής εκείνης που ήταν όλα στην υπερβολή τους. The Beatles από το White Album του 1968 Happiness is a warm gun She's not a girl who misses much Oh yeah well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix cause I'm going down. Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Όσο κι αν νομίζεις ότι ξέρεις τα τραγούδια των Beatles, να, έρχονται αφιερώματα σαν κι αυτό και θα ακούσεις κομμάτια που δεν τα ξέρεις. Ε, δεν είμαι από αυτούς που έχουν, ας πούμε, έτσι, όλη τη δισκογραφία στο μαξιλάρι τους, αλλά ναι, υπάρχουν ε, ε, B-sides που λέμε που τα ακούω για πρώτη φορά. Και βέβαια όταν μιλάμε για τα σκαθάρια, ο όρος B-side είναι λίγο σχετικός. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι, άλλη μια εκπομπή από Νέφη Να έφτασε στο τέλος της. Ε, ελπίζω σε υγεία σε όλους σας και αφοπλισμό και να είμαστε ευγνώμονες που ζούμε σε χώρα που δεν έχει ο κάθε τρελός εκεί έξω με μια απλή ας πούμε δήλωση ένα όπλο να κυκλοφορεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι για κάποιους δεν ήταν τόσο εύκολα και ανώδυνα τα πράγματα, σαν την Νάνση ε, Σινάτρα και ε, την ιστορία που μας περιγράφει στο Bank Bank. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε, απολαμβάνετε ανεύθυνα. was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.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 όπως πρέπει να είναι, ταξιδιάρικα, χαλαρά αγαπησιάρικα. Μόνο στον Κόνη, κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα. να αντί στο Night Flight. From the dusty tonight. Cause I, I feel like seeing.